Porodica sačinjena od muža, supruga muslimana i žene, supruge muslimanke, velika je Allahova blagodat. Ogromna je Allahova blagodat. Brak sazdan iz ovakvih i subhanahu wa ta'ala pokornih robova, žene i muža, muslimanke i muslimana, to je neopisiva Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat ogromna Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat koje nažalost većina nas muslimana nije svjesna. Čak šta više nalazimo u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi u Kur'ani Kerimu da bračnu zajednicu stupanje u brak muža i žene smiraj supruga u svoju suprugu iskazivanje ljubavi i samilosti jednog prema drugome, Allah subhanahu wa ta'ala naziva svojim ajetom, dokazom. Dakle, posebnom stvari. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 21. ajetu sure Ar-Rum وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً inne fi zalike le ajati li doista od njegovih Allahovih ajeta jeste to što vam od vaše vrste stvara za, za vas žene od vas to je da Allah subhanahu wa ta'ala ajeta dokaza što vam od vaše vrste za vas stvara žene zašto li teskunu ilaiha da se smirite uz njih da osjećate smiraj, udobnost pokraj njih i od njegovih ajeta je to što između vas daje da postoji ljubav i samilost među vama. Allah subhanahu wa ta'ala među vama uspostavlja ljubav i samilost. A to sve opet zbog toga što nam daje žene od naše vrste. Šta mislite da, da je žena od neke druge vrste? Nije od ljudskog, nije ljudskog bića. Zar bi bilo ljubavi, zar bi bilo samilosti? Ne bi. Osjećao bi odbojnost. Hm? Pa dakle to je od Allahovi ajeta što nam daje žene od naše vrste da se smirimo uz njih i što Allah subhanahu wa ta'ala između nas daje da postoji ljubav i samilost i to su ajeti, dokazi za one koji žele da razmišljaju. To je Allahova subhanahu wa ta'ala ogromna, ogromna blagodat prema nama. Kada dođe do sklapanja braka od strane ovakvih Allahovih pokornih robova, muslimana, muža i muslimanke supruge, zasigurno uz Allahovu dozvolu na njihovim rukama gradit će se čvrsta islamska porodica. Čvrsta islamska porodica. Jer kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala suri Al-A'raf 58. ajetu وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ Iz lijepog predjela izniče izrasta svakovrsno bilje iz lijepe zemlje sa lijepog mjesta izrasta svakovrsno bilje وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَ a iz ružnog neplodnog predjela izrasta sa velikom mukom doista su to ajeti za one koji žele da budu zahvalni za one koji žele da budu zahvalni Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala pa porodica predstavlja osnovu svakog društva osnovu svake zajednice. Prva je cigla u izgradnji društva zajednice, pa koliko ta cigla bude čvrsta, bude jaka, bude izgrađena, takva će biti i zajednica. I zajednica će biti jaka, čvrsta i napredna. I obrnuto, ukoliko prva cigla društva zajednice bude slaba, nejaka, takva će nam biti i zajednica. Muslimanska porodica, islamska porodica je prva muslimanska islamska medresa, škola. Prva, zatim postoje druge. Ali djeca se prvo odgajaju u svojoj kući. Iz takve islamske porodice izlaze učenjaci, izlaze kadije, izlaze daje, izlaze vođe, izlaze borci na lovom putu. Iz takve čvrste islamske porodice izlaze čestite žene, čestite djevojke, buduće majke, odgajateljice. Zato Islam veliku pažnju posvećuje izgradnji porodice. Zato Islam veliku pažnju posvećuje izgradnji islamske porodice, islamske kuće, islamskog ambijenta unutar kuće. Na prvom mjestu, kod izgradnje islamske porodice, islam posvećuje ogromnu pažnju pravilnom odabiru supružnika. Na prvom mjestu, da bi ta islamska porodica bila kako treba, da bi islamska kuća bila kako treba, da bi živjela po islamu, po Allahom subhanahu wa ta'ala šarijatu zakonu, Islam ogromnu pažnju posvećuje pravilnom odabiru supružnika. Zašto? Zato što su oni temelji porodice, a ponaročito supruga. Zato su došli brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu koji govore o odabiru supruge, o njenom odgoju, o njenoj vrijednosti. Pa vam je dobro poznat hadis, vjerodostojan, u kojem kaže Allahu poslanik alihi salatu oslam tunkehul mar'atu li arba žena se ženi zbog četiri stvari muškarci traže ženu zbog četiri stvari li maliha zbog njenog imetka li hasebiha zbog njenog porijekla, ugleda, njene porodice voli džemaliha zbog njene ljepote voli diniha zbog njene vjere fadfer bidati din teribet jedak zato ti se prihvati one koja ima dobru vjeru, pa ćeš biti blagoslovljen. Bićeš beričetan, imat ćeš beričetan život. Većina ljudi, muškaraca, traže ženu po spomenutom redoslijedu. I metak u očima, para. Samo traže i metak. Ako poruca nije imućna, jest ugledna, lako će doći do para. Ugledna je. Ima dobro porijeklo, ima ugled. Može lako doći do novca. Zatim ljepota, zatim na kraju vjera. Pa nam Allahov poslanika alihi salucam indirektno poručuje nemojte biti kao većina. Većina traži ovo. Prvo, drugo, treće. Na kraju traži vjeru. Ne. Vi uzmite onu koja ima vjeru pa ćete biti blagoslovljeni. Vaš brak će biti blagoslovljen. Također u vjerodostojnom hadisu kod imama muslima kaže Allahov poslanik alihi salatu sam dunja meta. Dunjaluk Život na dunjaluk je naslada, uživanje. meta i dunja Saliha, A najbolje i najveće uživanje na dunjalku jeste čestita žena. Najbolja, najveća naslada na dunjalku jeste čestita, čestita žena. U hadisu kod imama Taberonija, šeha Albani ga je ocjenio dobrim, Allahov poslanik alihi salab sam kaže ko se oženi upotpunio je polovicu svoje vjere, pa neka se pobrine za ostalu polovicu. Ko se oženi, upotpunio je polovicu svoje vjere. Dakle, polovicu vjere je upotpunio, neka se pobrine za ostalu drugu polovicu. Također, na drugoj strani, Allahov poslanik alihi salatu islam savjetuje staratelje žena, staratelje djevojaka, njihove očeve, njihove djedove, njihovu braću, koji ih već zastupa. Pa kaže, i da etaku mentar domne dinahu wa hulukahu fe In lam taf'alu takun fitne fil ardu wa fasadun arid. Kada vam dođe neko sa čijom ste vjerom dođe da prosi vašu kćer, vašu sestru, vašu unuku. Kada vam dođe neko sa čijom ste vjerom i čijim ste moralom zadovoljni, oženite ga. Udajte svoje kćeri za njega. Ako tako ne postupite, proširit će se fitna, smutnja i ogromni razvrat, nemoral na zemlji. Dakle, došli su brojni hadisi u kojima se postičemo da na ispravan način odabiremo svoga budućeg bračnog druga. I ovi hadisi također, vidite dakle čemu se daje akcent, glavnom vjeri, ovi hadisi također su i za prakticiranje nakon sklapanja braka. Dakle, ne samo da bismo se oženili ili da bismo se udali na ovakav način tražimo i poslije zapostavljamo te hadise ne, akcenat i nakon sklapanja braka treba dati vjeri. Pa dakle, treba jeli nastojati, izgrađivati i dalje nakon braka izgrađivati kod dotične osobe jeli vjeru, dakle vjerski odgoj da nam bude prioritet. Kako čuvati ovu Allahovu blagodat? Dakle, brak, tu ljubav, samilost, kako se obhoditi na najljepši način prema svojoj supruzi ili prema svome suprugu. Kako dakle živjeti islamskim životom. O tome večeras dakle progovorit ćemo ukratko. Dakle nešto o odnosu muslimana prema svojoj supruzi. Iako je dakle tako naslovljeno predavanje, da neko ne bi likovao sa strane, iako je tako naslovljeno predavanje, odnos muslimana prema svojoj supruzi ili kako da se jedan musliman odnosi prema svojoj supruzi, sve ovo što ćemo ako Bog da spomenuti ukratko, odnosi se i na drugu stranu. Kako da se supruga, kako da se supruga odnosi prema svome suprugu u većini, u većini dakle slučajeva. Dakle, nastojaću ću da mnogo ne odužim i da budem, ako i kako mogu, jeli što razumljiviji. <clears throat> dakle, prvo, na prvom mjestu, znaj, brate muslimanu, da je brak institucija ili odnos međusobnog uzajamnog potpomaganja, a ne uzajamnog iskorištavanja. Brak je odnos uzajamnog potpomaganja, a ne dakle uzajamnog iskorištavanja. Ulazimo, stupamo u brak sa određenom osobom da bismo se potpomagali, a ne da bismo se, da bismo se iskorištavali, jer brak nije trgovina, brak nije kupoprodaja. Bračni drugovi supružnici nisu kupac i prodavac. Onaj koji ima robu i onaj koji hoće da kupi tu robu. To nisu dakle bračni drugovi, jeli, supružnici, već dakle oni stupaju u brak da bi se potpomagali u dobru i da bi se sačuvali, sačuvali zla koje im prijeti ukoliko ne stupe u brak pojedini muslimani da je Allah uputi kada stupe u brak i daj, dadnu mehr svojoj supruzi smatraju da je mehr cijena njegove supruge da je sa mehrom kupio svoju suprugu da je isplaćujući mehr vjenčani dar mehr je vjenčani dar da je isplaćujući vjenčani dar svojoj supruzi da je time otkupio njenu vrijednost i nakon toga u braku s njom se ponaša kako on hoće kako on hoće ponaša se. Smatra dakle da je to njena vrijednost, ona je toliko tražila, ja sam joj dao i ja onda mogu sa njom da postupam jeli kako, kako hoće. Dakle, misli da je ona u njegovom potpunom vlasništvu i da s njom postupa kao što postupa sa svakom drugom robom. Dakle, komula žena nije auto. Da izvozaš kao što vozaš auto i poslije ostaviš. Žena je insan. Žena je ljudsko, ljudsko biće. Pojedini kažu, a takvih slučajeva je ponajviše kada dođu, spore se, muž supruga, Muži žena, spore se, problemi u braku, hoće da se rastave. Kaže, ja nisam ništa radio loše, ja svoju ženu nisam ni u čemu zakinuo, dao sam joj mehru, izdržavao sam je, udjeljivao na nju, hranio, pojio, krov nad glavom obezbijedio, čak šta više u dugove se zbog nje zadužio. Ha? Subhanallah. Kada je žena, ekreme kumula, životinja, nije žena došla iz babine kuće tebi da jede i pije. To je mogla i u kući svoga babe. Nije željna tvoga novca, nije željna tvoje kuće i ostalo. Došla je iz babine kuće tebi u tvoju kuću da s tobom živi život. Da ti podijeli ono što ima kod sebe i da joj ti udjeliš ono što imaš kod sebe. Da ti pruži ljubav, da joj pružiš ljubav. Da ti pruži osjećaje samilost i da joj ti isto to pružiš. Ona dakle nije potrebna toga što ti jeli, spominješ. Nije izašla dakle iz babine kuće osim zbog toga da se smiri uz tebe i da se ti, da se ti smiriš uz nju. Zato dakle brak u koji stupamo znajmo dobro da je brak uzajamnog potpomaganja, ne dakle iskorištavanja kako to se zna često jeli reći. Zato dakle na ispravan način shvatimo svoju odgovornost u porodici, u braku, je li to što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao kavamet, dao nam upravu u braku, da smo mi ti koji vodimo porodicu, da smo mi ti koji usmjeravamo porodicu, to ne znači da se mi možemo izvivljavati na njima. Da mi možemo raditi što god hoćemo nad, nad njima, li ženama. Nemojmo zaboraviti riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam, a počesto ili zaboravljamo ili ih pogrešno razumijevamo kada kaže u hadisu kod Buharije, kod muslima, na hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ahihi ma Niko od vas neće vjerovati kako treba. Sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Jeste, u hadisu stoji svome bratu. I mi kad čujemo hadis, mislimo tamo nekom na ulici. Ovakvog ponašanja najpreći su naši najbliži da želimo njima ono što želimo i sebi jeste svim muslimanima općenito ali takvog odnosa su najpreći naši roditelji naša supruga, naša djeca da se s njima obhodimo onako kako bismo željeli da se i oni, da se i oni prema nama obhode li zato prema svojoj supruzi obhodimo se onako kako bismo željeli da se, da se ona obhodi prema nama Ibn Abbas radijallahu anhuma lijepo bi se oblačio i govorio želim da se dotjeram svojoj supruzi kao što želim da se ona meni dotjera kao što želim, priželjkujem, tražim od nje da se uljepša meni, da je u, lijepom izgledu predavnom tako isto nastojim da i ja budem, da i ja budem pred njom. Dakle, brak je odnos uzajemnog potpomaganja, ne iskorištavanja i poslije rastave. Zatim drugo, Znaj i budi ubijeđen da potpunost u vjeri, potpunost u moralu, ponašanju, obhođenju, razumu, nemoguće je kod ljudi. Nemoguće je kod ljudi, a naročito žena. Općenito kod ljudi, a posebno kod žena. Potpunost u vjeri, potpunost u razumu, potpunost u obhođenju nemoguće je kod ljudskog bića. Nema savršenog čovjeka, a naročito žene a naročito žene. Allahu poslanik alihi sam u hadisu također kod Buhari i kod muslima, jer odostajan hadis, alej. Kaže Allahu poslanik alihi salatu sam istausu bin nisa, oporučujem vam da se lijepo obhodite prema ženama. Fa innal mar'ata khuliqat min dila, jer doista je žena stvorena od rebra. Njegov najvisočiji dio je najkrivlji, kraj rebra je najviše dakle iskrivljen ukoliko in zahabte tuqimuhu, tuqimahu teksuruhu ili kesartahu. Ako budeš nastojao da, da ga ispraviš, da to rebro ispraviš, slomit ga. Ako budeš nastojao kako ti misliš da ispraviš to rebro, slomit ga. A ako ga ostaviš, neće prestati biti iskrivljeno. Zato kaže istausu bin sa oporučujem vam da se lijepo da se lijepo obhodite prema ženama. Dakle, u ovom hadisu spominje se žena je stvorena od krivog rebra, žena je kriva. U ovom hadisu se ne želi omalovažiti žena, pocijeniti žena, ukazati na njenu manjkavost ciljem ne do Allah ponižavanja, omalovaženja, ne, već se ovim hadisom želi poručiti ljudima kako da se ophode prema ženama. Ovim hadisom se poručuje muškarcima na koji način trebaju se obhoditi prema ženama. Zato je Allahov poslanik alihi i početak hadisa i završetak hadisa završio. Oporučujem vam da se lijepo obhodite prema ženama. Kada ti neko kaže, pazi ovaj čovjek je slab. Pripazi se. Jel to se želi ono malovažiti ili se tebi poručiti kako da se obhodiš prema njemu? Kad se kaže čovjek je slab, čovjek je bolestan, čovjek pri sebi ima bolest, ima mahanu, to i to, ne želi se ono malovažiti, već se dakle time želi poručiti tebi kako da se obhodiš, kako da se obhodiš prema, prema njemu. Zato trebamo biti svjesni prirode svoje supruge, prirode, ženine prirode, njenog, njenog stanja u kojem se jeli, nalazi i ne tražiti od nje potpunost, već je dakle prihvatiti onakva kakva jeste i polako je popravljati ne onako kako bismo mi htjeli i za koliko dana bismo mi htjeli pa i onda jeli slomiti i slomiti, slomiti jeli svoj brak dakle budimo svjesni i prihvatimo je onakva kakva jeste i popravljajmo je polako. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam je rekao u hadisu kod imama muslima La jafrik mu'minun mu'minata Neka vjernik ovdje se misli na muža i ženu neka vjernik ne prezire, ne mrzi vjernicu. Ako bude mrzio, zamrzio neku njenu osobinu, sa drugom osobinom njenom će biti zadovoljan. In kariha minha hulukan radije minha ahar. Ako bude prezirao neku osobinu kod nje, sa drugom njenom osobinom će biti, biti zadovoljan. Pa ših Sadi Rahimahullahu ta'ala ima prelijep osvrt na ovaj hadis kod imama muslima. Kaže, iako ovaj hadis govori o obhođenju, našem obhođenju muškaraca prema ženi, hadis se može uzeti kao općent hadis. Sa svima na ovakav način se obhodimo. Ako kod brata muslimana ovog ili onog primijetiš nešto čime nisi zadovoljan, pogledaj u drugu osobinu s kojom ćeš biti zadovoljan. Pogledaj ukoliko čuješ od njega neku riječ lošu, vrati se, prisjeti se njegovih dobrih riječi. Od njega doživiš neko loše djelo, vrati se, prisjeti se njegovih dobrih, dobrih djela i slično. A ponajprije, kao što rekao, i sam hadis govori, na takav način postupajmo sa svojim suprugama, sa svojom djecom, sa, sa svojim roditeljima. Pa, dakle, kaže šeh Sadi, iako ovaj hadis govori o obhođenju sa suprugom, on se može posmatrati općenito, pa se na spomenuti način treba obhoditi prema svim ljudima. Ako neku osobinu preziremo, kod njih drugom osobinom ćemo biti zadovoljni. Dakle, od svoje žene ne očekujemo potpunost. Nemoguće je, nemoguće je dakle tražiti potpunu ženu, savršenu ženu, potpunog prijatelja, savršenog prijatelja. Onaj koji bude tražio potpunu ženu, savršenu ženu, ženu on će svoj životni vijek proživiti sam. Neće naći takve žene. Onaj koji bude tražio potpunog, savršenog prijatelja, ostaće bez prijatelja. Nema takvih ljudi. Nema potpunih, savršenih ljudi. Već dakle, manjkavi smo svi. Svi griješimo. Svi kod sebe imamo mahana manjkavosti, pa ukoliko doživimo od svoje braće, od svojih supruga, od svoje djece nešto čime nismo zadovoljni, pogledajmo dakle u one osobine kojima smo zadovoljni. Može žena biti dobre vjeri, ali vala ne kuha dobro. Može žena da se lijepo tebi dotjera, ali u spremanju kuće ne ide baš najbolje. jer Pa nemoj joj to uzimati za ozbiljno. Nemoj je zbog toga kažnjavati, nemoj je zbog toga jeli, na ovakav ili onakav način oslovljavati jeli, i e, pogrdne riječi joj govoriti, već dakle to je pogotovo dunjaluk. Ne osvrći se, ne osvrci se jeli, mnogo na to, već dakle budi zadovoljan sa ovim njenim dobrim vrlinama. Nemoj zaboraviti da si ti manjkav. Nemoj zaboraviti da si ti manjkav. I ti kod sebe imaš mnogo manjkavosti, pa zar bi volio da tebi neko prigovara non stop na te manjkavosti, da te neko odbacuje zbog tih manjkavosti, a kao što bih volio ja, ti, peti, deseti, a naše supruge prelaze preko naših manjkavosti, prelazimo i mi preko njihovih manjkavosti, a osvrćimo se ako treba na jeli, dobre, dobre osobine. Prenosi se od Ebu darba plemenitog cijenog ashaba, radijallahu an, da je rekao svojoj supruzi, umu Darba, Ebu Drda rekao je svojoj supruzi ako nekada u životu nešto učinim čime ću te naljutiti, rasrditi, budi zadovoljna sa mnom. Nemoj se ljutiti. A ako nešto u životu učiniš prema meni, što bi me naljutilo, ja ću gledati da budem zadovoljan s tobom. Samo na ovakav način će potrajati naš bračni život. Ako učinim nešto prema tebi što će te naljutiti, nemoj se ljutiti. Manjkav sam, griješim, Budi zadovoljna sa mnom. A ako ti učiniš prema meni nešto slično, ja ću biti zadovoljan s tobom. Na ovakav način, na ovakav način će naš bračni život potrajati. Ashabi radijallahu anhum nakon hijđre u Medinu živjeli prije svega u džahilijetu zatim došao islam dugo godina živjeli u islamu u Medini, u Mekki zatim došli u Medinu a stanovnici Mekke i Medine razlikuju se i to zna svako pa poznato je još iz džahilijetskog doba, doba prije dolaska islama, da žene nisu imale nikako prava. Žene nisu imale nikakva prava. I malo se taj odnos i zadržao takav spram žena i u vrijeme dolaska islama u Mekiju. Kad su ashabike došli u Medinu, zatekle su dakle da u Medini žene odgovaraju svojim muževima. Raspravljaju se sa svojim muževima. Hoće im svašta i reći. Ha? Pa jedne prilike Omer kada je razgovarao sa svojom suprugom pa ona malo izdigla se iznad njega i svašta mu rekla kaže zar ti to činiš? Zar to smiješ da kažeš meni? Kaže ja šta? I tvoja kćerka Hafsa govori poslaniku. Ha? Kaže i tvoja kćerka Hafsa jer je Omerova kćerka bila udata za Allahim poslanikom ali i ona to govori poslaniku pa nije mogao da vjeruje i otišao, Allahom, otišao svojoj kćerci Hafsi Otišao kod nje, kaže, zar se ti suprostavljaš Allahovom poslaniku, ali zar smiješ da mu govoriš? Kaže, smijem, kaže mu to i to, kaže mu to nisam ja, kaže to je Aisha, Ebu bekrova kćerka. Jedne prilike krenuo čovjek da se požali na svoju ženu Omeru. Žena se izdiže iznad njega, govori mu svašta, ne ispunjava njegova prava, svoje obaveze prema njemu, krenuo da se požali Omeru. Došao do Omerove kuće, na vrata, jedan put, drugi put, kad čuje tamo svađa, unutar kuće, Čuje Omerovu ženu, na Omera. A čovjek vidi, kaže, ja došao da se požalim Omeru na svoju ženu, a čuje njegove, šta govori Kaže, okrenuo se. A Omer, dok se sa svojom, čuje neko kuca. Dok se, jeli, sa ženom borio, čuo neko kuca. I je li šuti ženo, čuće nas, kad je završilo, čo, izađe Omer, radi Allah tamo, vidi čovjek odlazi iz avlije. Kaže, stani, kud si krenuo, jesi li došao meni? Imaš kakvu potrebu? Kaže, vola, jesam, Omere, ja došao da se požalim na svoju ženu tebi, da me posavjetuješ kako s njom da postupim, a čuo sam to što je bilo unutar tvoje kuće. Kaže, šta ću? Omer, radi Allah tamo, kaže, šta ću? Šta da radim? Žena mi je takva, ali ona mi sprema hranu ona mi pere odjeću. Ona mi odgaja djecu. Ona me čuva od harama. Šta ću? Pa kaže, vala i sa mnom je isti takav slučaj. Tako je kod mene. Jeste, žena, izdigne se, kaže mi, mnogo šta suprotstavljam mi se, ali sve to što si ti spomenuo, isti takav slučaj je, jeli, i kod mene. Dakle, nemojmo gledati to što žena nekada kaže, jeli, svašta, kaže nedoličnu riječ, ponekad jeli, zakasnio u izvršavanju svojih obaveza prema nama, gledajmo dakle u one dobre osobine. Gledajmo u one dobre osobine. Dakle, nastojimo da prelazimo svojoj supruzi preko njenih loših osobina, a dakle, ako se osvrćemo i govorimo, onda govorimo o njenim lijepim osobinama. Pravimo se, nastojimo. Ako želimo da živimo lijep život, moramo dakle nekada se praviti, ili možda u, počesto u većim brojem većem broju situacija počesto se praviti da ne primjećujemo takvo njeno ponašanje, da ne primjećujemo te njene riječi, da ne čujemo, da smo gluhi na te njene riječi. E, imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, rekao je tis'atu ašar husni hulu, el huluqi fit Devet desetina lijepog ponašanja je u tagafulu, a tagaful jeste prelaženje, zanemarivanje. Svjestan si, znam šta ti govori, ali ne osvrćeš se mnogo na to. Devet desetina lijepog ponašanja je u tome. Pa dakle, svjestan si šta ti žena govori, ali ne uzimaj za, za, za, ozbiljno. Dakle, ponaša se prema tebi tako i tako, ne uzimaj to za ozbiljno. I mi dobro znamo, svjedoci smo da počesto znaju izbiti svađe problemi zbog sitnica. Zbog cjepidlačenja. Što je ova čeha ovdje, što nije ovdje šta si rekla, zašto si to rekla, zašto nisi ovo rekla, zašto si to uradila, što nisi ovo uradila, gdje si vrijeme provela, u čemu si vrijeme provela, bezvezne stvari. Imao sam problem na jednom mjestu, zvali me. Hoće da se posavjetuju, ako je to gotovo. Znali su se posvađati i dati razvod zbog boje zavisa. Zbog boje zavisa. Store. Žena hoće ovu polju, on hoće ovu pustio to vrijedno svaće još vrijedno razvoda braka talak talak je od na kraju ako nema načina života sve si isprobao problemi veliki zapostavljaju se prava i s jedne i s druge strane griješi se prema Allahu griješi se i prema jednom i drugom tad dolazi talak razvod braka a nije kao što neki kažu čim je dovedeš prvu noć ti njoj talak dati se vidi ko je muško jedan kaže došli njeni, oženio se i došli njeni, ono, ne znam kako se to kod nas zove, jeli, došli njeni, prvi puta dolaze babo, majka, braća, kako, babo, je, e. On ti pred njima svima, njima je šamar, odvali. Da se vidi koji ga, <laughs> kad skočiš i njeni, <laughs> pa njega onda izgledaš. Ne postupa se tako. Ne postupa se, jeli tako. Već dakle, pusti. Dakle, ako je pitanje dunjavka pređi preko toga, ne osvrći se, ne osvrći se, jeli, mnogo, mnogo na to. Zatim treće. Ukoliko te Allah iskuša ženom koja zapostavlja svoje obaveze prema te ne ispunjava tvoja prava, iskušate neposlušnom ženom, boj se ti Allaha po pitanju nje ako ona neće da se boji Allaha po pitanju tebe i zapostavlja svoje obaveze prema tebi tvoja prava ne ispunjava ti se boj Allaha po pitanju nje nemoj ni slučajno da zapostavljaš svoje obaveze prema njoj nemoj ni slučajno da zapostavljaš njena prava ako ona neće da se boji Allaha po pitanju tebe ti se boj Allaha po pitanju nje neka nam u našem životu općenito, a pogotovo u bračnom životu, ovo, ove riječi budu vodilja. Ako ljudi neće da se boje Allaha po pitanju nas u opođenju prema nama, mi se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njih. Ako oni omalovažavaju nas, nemojmo mi omalovažavati njih. Nemojmo i mi uzvraćati istom mjerom. Nemojmo se mi inatiti. A takvog odnosa su najpreći, dakle, naši, naši bližnji. Zašto? Zato što je ahlak obhođenje prema ljudima i badet i badet naprotiv jedan od najvrijednijih ibadeta I ibadet činimo Allah Allah nam je naredio da se lijepo obhodimo ne to što ja hoću ili neću prema tebi to mi je Allah naredio taj ibadet moram činiti njemu a ne tebi hoću se lijepo obhoditi prema tebi ili jesu ti zaslužio ili nisi zaslužio ne to Allah nam je naredio, to je ibadet. Sad ne nalazimo brojne hadise u kojima se spominje vrijednost lijepog obhođenja. Zar ne stoji u hadisu da će najbliži Allahovom poslaniku alihi salacom na sudnjem danu i njemu najdrži biti oni koji budu najljepšeg hlaka. Zar nije došlo u hadisu da će ljudi sa lijepim ahlakom postići deređe onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti? Zar nije došlo u hadisu da će najviše ljudi, ljude uvesti u džennet bogobojaznosti i lijepo ponašanje? I brojni drugi hadisi. Dakle, jedan od najvrednijih ibadeta kojeg činimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ukoliko ljudi neće da se lijepo obhode prema nama, gledajmo mi da se lijepo obhodimo prema, prema njima. Pa dakle, ukoliko i budemo iskušani takvom, jeli ženom koja je neposlušna, koja ne ispunjava svoje obaveze prema nama, gledajmo mi da ispunjavamo svoje obaveze prema njoj. Ne postupajmo onako kako bismo mi htjeli, kako bismo mi mislili već postupajmo onako kako nam Allah nalaže. Kao što je rekao Imam Šatibi, rahimahullah, Allah je objavio vjeru. Allah je objavio šerijat da izvede ljude iz pokornosti strastima u pokornosti njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Većina ljudi na Dunjavluku pokorava se svojim strastima, i ohodi se prema drugima onako kako on misli da treba. A ne gleda u Allahovu vjeru, Allahovu šarijatu, Allahovu knjigu i sunat Allahovu poslanika, alihi salatu sam, kako bi trebalo, kako bi trebalo postupati. <clears throat> Pa ukoliko dakle ona neće da postupa prema tebi kako treba, ukoliko ona nije svjesna brojnih hadisa koje je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i dostavio preko svoga poslanika Muhammeda alihi sallam jer je sunet objava ukoliko ona nije svjesna riječi Allahov poslanika alihi sallam da si ti muž njoj ili džennet ili džahennem, sad nije to u hadisu muž je svojoj supruzi ili džennet ili džahennem, pa dobro gledaj na kojem si mjestu kod njega kako je došlo u hadisu ako nije svjesna ona hadisa riječi Allahu poslanika alaihi salatu sam da sam ikome od stvorenja učinio, naredio da čini srždu stvorenju, naredio bi ženi da čini srždu svome mužu. Ako nije svjesna hadisa da žena zna koliko pravo njen muž ima kod nje, stojala bi na nogama dok on ne završi sjelom, dok ne večera. Ako ona nije svjesna tih hadisa, ti budi svjestan hadisa Allahov poslanika alihi salacom najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj supruzi najbolji od vas gdje? kod Allaha najbolji od vas kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svojoj poruci a tu se ne inati a e, ona je meni to uradila ja ću njoj nećeš ništa postići nećeš ništa postići samo ćeš svoj brak dovesti u pitanje i svoju djecu dovesti, dovesti u pitanje. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u 19. ajetu suri En-Nisa. Kaže وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ S njima lijepo živite. S njima se lijepo obhodite. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا ako vi nešto prezirete kod njih možda baš u tome što prezirete kod njih, kod svojih žena, Allah dadne vam ogromno dobro. Da znamo mi. Kod žene nešto preziremo. Žena ne ispunjava svoje obaveze prema nama. Nije nam to drago. Strpi se na tome. Nemoj da ju uzvraćaš istu mjeru. Da se strpi na tome, možda ti Allah dadne u tome ogromno dobro. U komentaru ovoga ajta, 19. ajta sure Nisa, veliki islamski učenjak, komentator, Kur'an i Kerima, Ebu Bekr ibn Arabi spominje slučaj jednog šeha Ebu Mohameda ibn Zejda koji je bio velik učenjak učen insan, bio pobožnjak ali je imao neposlušnu ženu znalo se za to znalo mu svašta reći ne ispunjavati svoje obaveze prema njemu i tu se znalo, proširilo se pa mu ljudi ugovorili zbog čega ti živi s njom ti čovjek od ugleda učen poznati sam, imaš takvu ženu, žena pun dunjaluka, možeš naći, daleko, daleko bolju od nje. Zašto živiš s takvom ženom? Pa kaže, ovaj bi odgovarao, Allah mi je podario brojne blagodati. Allah mi je dao zdravlje. Allah mi je dao znanje. Dao mi je Allah i metka. Allah me ničim nije iskušao. Pa mislim da me iskušao s njome. Allah mora nečim da iskuša svoga roba. Pa mislim, i možda me Allah iskušao njome, i ja na, njoj mogu da saburam. Ako bih je pustio, oženio se drugu, možda bi bio iskušan većom kušnjom. Ako bih je pustio, razveo se od nje, možda bi došla, jer Allah mora da iskušava svoga roba. Ako je rob dobar, Allah ga mora staviti na iskušenje. Pa kaže, mogu da saburam na njoj. Mislim da je ovo Allahova kušnja prema meni, mogu je li da saburam, ako bih je razveo, moguće da bi, da bi li bila i došla veća kušnja. Mohamed Lutfi Sabak, učenjak koji je još uvijek živ, spominje slučaj svoga prijatelja. Njegov prijatelj učio je kod drugog šeha, pa je zatražio jedne prilike da mu on malo govori o svom bračnom životu. Kako on živi sa svojom suprugom, veliki šeha. Pa je počeo da priča. Kaže, 40 godina živim sa svojom ženom. Taj šeh mu je pričao. Prijatelju, dakle, od ovog šeha Mohameda. 40 godina živim sa svojom ženom. Za ovih 40 godina, 40 godina zapamtite, nisam ni jedan dan proživio sretno s njom. Četrdeset godina. Nije bilo ni jednog dana da nije bio sretan u životu. S njom. Pa kaže, zbog čega, zašto živiš s njom? Kaže, saborao sam. Kaže, prvog dana kad sam se oženio s njom, vidio sam i ona za mene. Ali kaže, rekao sam, ovo je vrijeme strpljenja. I ovo je mjesto strpljenja. Pa sam odlučio da budem strpljen na njoj. Pa kaže, pa me Allah počastio djecom, koja su dobročinitelji prema meni. Veliki dobročinitelji, čine mi dobročinstvo. Pa kaže, ta moja odbojnost, ona se loše ponašala prema njemu, teško je duši, razumiješ, kad te neko odbacuje, ignoriše, svašta ti govori, svakakve riječi, ne ispunjava svoje obaveze prema tebi, nije baš lako. Ali pokušaj to da, to da prekriješ. Pa kaže, moja bojnost prema njoj natjerala me da se povuče malo, pomogla me da se povučem i da učim. I sam bio s njom, ko će je slušati? Stalno nabraja, stalno svašta govori. Ha, pa sam se povukao, učio i napisao brojna djela kojima je Allah koristio ljude, druge. Također, njeno loše obhođenje prema meni natjeralo me da idem u dalu, da se družim s drugim ljudima, ne mislim u kući. Pa sam se družio s drugim ljudima i Allah je dao na mojim rukama kavul, da su mnogi ljudi prihvatili Pa sam, kaže, znao sa sobom se ili obračunavati, sviđati račun i govoriti možda da sam je pustio. Da sam oženio neku drugu ženu, ništa od ovoga ne postigao. Ništa od ovoga ne postigao. Zato, dakle, strpljenje na iskušenju. Pa pogotovo dakle ukoliko je tvoj bližnji kroz njega došlo iskušenje, Allah poslao iskušenje kroz njega, dakle budi strpljiv. Onaj koji je strpljiv na iskušenjima zasigurno pripada mu lijepa, lijepa završnica. Također Ebu Uthman Nisaburi, rahimahullah, ta učenjak i pobožnjak, kada je bio upitan za djelo za koje se nada da će njime postići Allahovu milost. Kada je bio upitan u svome životu, je li učinio neko djelo za koje se nada da bi njime za koje se on nada da bi njime mogao postići Allahu milost, ući u džennet. Pa je spomenuo slučaj svoje žene. Kaže u početku u svojim mladim danima posvetio sam se znanju, tražio znanje i badetu, nisam razmišljao o ženitbi. Nisam ni odlučio da se ženi. Ali kaže, jednog dana bio učen insan pobožan. Jednog dana srela me žena na putu. I zamolila me Allahom, zaklela me Allahom da je oženim. On bio učenim san i pobožan. A nosila ona nikap. Pa sam pitao gdje ti je porodca, gdje ti je kuća. Pokazala mi, pisala mi je kuću, taj, taj, otišao sam do kuće. Ušao sam kod babe, a siromašno su živjeli, bili su siromasi. I zaprosio sam njegovu kćeru. Pa se on mnogo obradovao. Učen sam Ebu Usman bio učen, pobožan. Pa se obradovao braku njegove kćerke sa ovim učenim insanom. Kaže, kad je bila prva noć, kad je došla kod mene, kad je otkrila levu, kaže, vidio sam da je li nikako Na jedno oko uopće nije vidjela Pa sam rekao u sebi, dolaze dani strpljenja. Dolaze dani strpljenja. Kaže, ali ona se prema meni obhodila najljepše, a ja sam je prezirao iznad duše. Živio sam kao na lomači. Ona je ispunjavala svoje obaveze prema meni, vodila računa o meni. Nije mi dozvoljavala da idem iz kuće. Željela je da sa mnom provodi svo vrijeme, da uči vjeru od mene. Ali zbog njenog izgleda, kao da sam na lomači živio ali nikada sebi nisam dao za pravo da joj to pokažem, da joj dam do znanja. Nikada ničim joj nisam dao do znanja da osjećam odbojnost prema njoj. Nikada. Već sam to prikrivao, govorio lijepe riječi ostao. A iznad duše sam i Nekako jedan, rečemo žena, Eto što lijepo živimo, da Allah dadne da živimo i u dženet. Kaže, ne vala, dosta te bila na <laughs> Dosta te bilo na dunjalu. Dosta sam, kaže, od... na dunjalu s tobom. Sabrao sam na tebi s tobom, ko što je Jub sabrao sa svojom bolestom. Evo je živa bila. Ha. Ebu Usman Saburi 20 godina je živio sa ovom ženom. 20 godina, pa kada je bio upitan za dijelo za koje se nada, nada, dakle ničim nije pokazao da je prezire, da je mrzi, da je uputio neku lošu riječ, jeli? Kada je bio upitan za dijelo za koje se nada da će njime postići Allahu milost, spominjao bi ovo dijelo. Šta mislite vi? Ima li koristi u životu s takvom ženom? Sa neposlušnom ženom, koji svašta hoće reći? Nema jela, nema pila, peri sebi sam, peglaj sebi sam, bi li vi mogli spomenuti koju korist u životu s takvom ženom? Da živiš i da si strpljiv s takvom ženom. Hm? Šeh Ebu Ishak el Huveni, čuli ste ga? Čuli ste za njega? Često se od njega prevodi jeli, predavanja, hutbe, videoklipovi, jeli, kraći. Spominje koristi života sa neposlušnom ženom. Spominje koristi života sa neposlušnom ženom koja hoće svašta reći, svašta uraditi. Pa kaže prva korist. Takva žena, kad svašta hoće reći, svašta rad prate, napraviti svašta u kući. Kaže, takva te žena postiče na zikr. Na zikriš Allah. Kada ti svašta kaže ti, nalila i vadela i radi. Kad ti svašta uradi, ti zikriš. Šta ćeš, ne možeš se načutiti. Kako možeš to da govoriš? Kaže, zatim druga korist u životu s takvom ženom jeste da te pomaže na obaranju pogleda. Ne gledaš u nju, izgledaš u bilo koju drugu ženu. Ako bi htio da pogledaš u neku drugu ženu, kaže sve su one u PDK iste. Ne gledaj, sve su one iste. Ne gledaš u druge žene. Zatim, pomažete u održavanju rodbinskih veza. Ne milice ići kući. Ako nećeš kući, onda odeš babi, odeš majici, odeš bratu, odeš sestri, održavaš odbinske veze. Često si kod njih. Također kaže, pomaže ti da skineš kilažu, da smršaš. Ha? Ništa ti se ne jede, ne pije, pogotovo njeno. Kad ti ona spravi. Tako dakle da ima koristi i u životu sa takvom ženom. Dakle, treba gledati na, na dobru stranu a ne dakle samo na, <clears throat> lošu. Pa ko bude iskušan dakle sličnom ženom, neka se strpi jer mu Allah subhanahu wa ta'ala može dati u tome ogromno dobro. I zasigurno ko bude strpljiv na iskušenjima, Allah subhanahu wa ta'ala onome koji bude ustrajen, ko bude sabir i sabir, ko bude strpljiv u tome, Allah subhanahu wa ta'ala daće mu ogromno, ogromno dobro. Ne smijemo ni u kom slučaju na njihovo zlo uzvraćati zlim. Ne smijemo na njihovo zlo uzvraćati zlim, ako se oni ne boje Allaha po pitanju nas, mi se trebamo bojati Allaha po pitanju njih. Jedan od vezira halife Muna, Abdullah ibn Muhammed ibn Tahir, prenosi ovaj prelijep slučaj i prelijepe riječi Ma'muna. Kaže ministar, vezir, ministar, Ma'muna, halife Ma'muna. Bio sam kod halife Ma'muna, imao je neku potrebu pa je počeo da doziva slugu, o sluga, o sluga, o sluga, da mu dođe, treba mu nešto. Kaže, ja sjedim kod njega. Pa je izašao sluga i ovako se podbočio. Kao da je ovrnuta situacija. E kaže, dokle više, o slugo, o slugo, o slugo. Dokle više? Kaže, za sluga ne treba da spava, za sluga ne treba da jede, za sluga ne treba da pije. Dokle više? Au, kaže Abdullah i Muhammed Tahir, kaže sad sam, samo mislim kad će pozvat sablju i da ostane bez tog sluge. Pa kaže, pa mi se halifa me on okrenuo. Pa kaže, vidiš Abdullah, takve su ti sluge. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, kad se ti lijepo obhodiš prema njima, oni se loše obhode prema tebi. Kad ti uljepšaš svoj odnos prema njima, oni pogoršaju svoj odnos prema tebi kada ti pogoršaš svoj odnos prema njima, oni uljepšaju svoj odnos prema tebi. Pa je rekao zlatni riječi, tako mi Allaha, mi nećemo pogoršati svoj odnos prema njima, da bi oni poboljšali svoj odnos prema nama. Mi se nećemo loše obhoditi prema njima, da bismo za uzvrat dobili pažnju od njih i njihovo služenje, njihovo lijepo obhođenje prema, prema nama. Dakle, ukoliko se oni loše obhode, ne boje se Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju nas, mi se moramo bojati Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njih. One zapostavljaju naša prava, ni u kom slučaju mi ne smijemo zapostavljati njihova, njihova prava, već dakle maksimalno koliko smo u mogućnosti ispunjavati ih. I četvrto, moramo biti svjesni stvarnosti u kojoj živimo. Moramo biti svjesni stvarnosti u kojoj živimo sa svojom suprugom. Dakle, vrijeme u kojem živimo. I ne tražiti od svoje supruge da bude poput ranijih žena po pitanju njenih potreba, njenih sklonosti i sl. Ako me razumijete. Vrijeme u kojem živimo nije nalik vremenu naših nena i pranena i slično. Žena došla je u tvoju kuću, udala se za tebe, došla iz babine kući. Ima sestre, ima prijateljice koji su također se poudale. Bila je u njihovoj kući, vidjela kako one žive. Imaju lijepu kuću. Ukrasile sebi kuću. Dolazi u tvoju kuću. Možda u babinoj kući nije imala slobode da ona ukrašava svoju kuću kako je ona htjela. Da ukrašava babinu kuću. Bilo je stid Dolazi u tvoju kuću i ona hoće da se malo opusti. U tvojoj kući. Pusti joj ona hoće da uređuje kuću, ovdje će biti kauč, ovdje će biti ormar, ovdje će biti, jel, nek bude, pusti joj, pusti joj. Nemoj dakle tražiti od nje da bude svojih potreba i sklonosti kakve su nekad bile naše nene. Sinija, šilta i to je to. Pusti joj, nemoj da budeš krt prema svojoj ženi. Ako si u mogućnosti, imaš mogućnosti, imaš metka, nemoj da budeš krt. Zabora, nemoj da zaboraviš hadis, sjeti se hadisa Allahovog poslanika alaihi salat, sam u kojem se spominje nekoliko dinara pa kaže najvrijedniji od svih njih jeste dinar koji se udjeli na svoju porodicu na svoju porodicu dolazili bi kod Alije ibn Hasana ibn Alije radijallahu Allahu ta'ala alaihi pa bi nalazili kod njega li, lijepo opremljenu sobu što nije bilo kod drugih uobičajeno kod drugih da su tako kuće bile opremljene. Pa bi govorio, kad nam Allah podari imetka i mi nastojimo da se vidi ta Allaha blagodat kod nas. A kad budemo siromašni, onda dakle onako kako smo stanje, tako se jeli i ponašamo. Također, Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma kada je oženio svoga sina Bilala Abdullah ibn Omer ashab oženio svoga sina Bilala pa su žene okitile kuću pripremile kuću za mladu, za goste, na nesvakidašnji način. Na sve zidove prostrle zavjese u raznim bojama. Pa su pojedini ashabi došli poput e-, Ebu Ejuba Lansari. Abdullah, šta je ovo Abdullah? Otkud ovakav način ukrašavanja kuća? Poneki spominju da je to bilo zabranjeno, jer zidovi kabe su presučeni platno. Pa kaže, otkud ovakav način ukrašavanja kuća? Pa bi Abdullah ibn Omer govorio galebetna nisa žene su nas savladale. Žene su nas nadvladale. ženska stvar, nismo se mogli odupriti, njima. Pa također, poznato nam je dobro da Ajša radijallahu ta'ala kao supruga Allahovog poslanika ali Dakle, bila je udana za njega, a igrala se sa, igrala se sa lutkama. Igrala se sa lutkama. I ne spominje se da je Allahov poslanika alihi zabranjivao jeli, ili nešto pogrdno govorio. Tako dakle, budimo svjesni stvarnosti u kojoj živimo, žena hoće da se ukrasi, da se dotjera, da ukrasi svoju kuću, da dotjera svoju kuću, neka to čini. Dunjaluk, nemoj da to dakle uzimaš nešto za ozbiljno. Pojedini sve smatraju pr e, rasipanjem, pretjerivanjem, pa nema zavijesa, na zidovima su novine polijepljene. Nema fasade, nema kreća, nema, nema farbe, zidovi uopšte nisu, nego onako malter kupatilo isto na takav način, pretjerivanje, to je rasipanje imetka, rasipanje novca. Nije rasipanje. Da stvoriš sebi fin ambijent, da uživaš sa svojom suprugom u svojoj kući, ništa nije vrijedno toga. Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala, kada bi bio upitan o ogromnoj gozbi koju brat pripremi svojoj braći, je li to pretjerivanje, je li to rasipanje? Kaže, kada bi mogao cijeli dunjaluk da stavi u usta svome bratu, to ne bi bilo rasipanje da bi mogao cijeli dunjaluk da uzme i da ponudi svoje braći, to ne bi bilo, ne bi bilo rasipanje. Jer iz takvog odnosa proizilazi dakle zasigurno lijepo obhođenje, jačanje ljubavi, jeli, i prijateljskih i svakako jeli bračnih veza. Nisam htio mnogo da duljim dakle ove četiri pet ovih stvari, inšallahu ta'ala, budemo li se pridržavali ih kako treba, inšallahu ta'ala nadat se da se naše jeli bračne veze naše, jeli, bračni odnosi poprave. Dakle, brak nije odnos uzajamnog iskorištavanja, već odnos uzajamnog potpomaganja. Uzajamnog potpomaganja, a ne dakle uzajamnog iskorištavanja. Zatim, ne tražimo potpunosti potpunu, savršenu ženu ne možemo naći. Već ukoliko primijetimo kod nje neku manjkavost, neku mahanu, pogledajmo u njenu dobru vrlinu, zadovoljimo se njome, a onu manjkavost polahko kod nje ispravljajmo. Ukoliko od žene doživimo neposlušnost, nepokornost, bude zapostavljala naša prava, svoje obaveze prema nama, strpimo se na tome. Ne žurimo sa razvodom braka, ne žurimo sa inatom, da se inatimo i da uzvraćamo njoj na isti način, da se ponašamo kako se ona ponaša, ponaša prema nama, jeli, i budimo svjesni stvarnosti vremena u kojem živimo. Naravno, dakle, kada je pitanje Dunjaluka, neko si se sa šerijatom, ne, jeli, ne uzimajmo to za ozbiljno i ne dovodimo jeli, svoje bračne veze, bračne odnose u pitanje. Inša Allah, nadam se da će biti ako Bog da prilike da progovorimo i kako se Allahov poslanik alihi salacom hodio prema svojim suprugama. Dakle, kada bude narodni skup sastanak ako Bog da govorit ćemo o tome. Subhanak Allahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ko ima neko nešto da pita? Pa hm? sad gura previše empiru, pada taj sukob. Ne znam, neko ste upali. Kada ono previše empiru pada, pa, pa utiče i na njegove baliti tu sve. Jer njemu dužno da se gura ili... Kada se dese problemi u braku ili bilo šta u braku ili mimo braka desi se iskušenje Čovjek treba da bude zadovoljan time, ali to što je zadovoljan ne znači da se treba prepustiti tome. Već dakle, zavisno šta mu se desi, problem u braku ili nešto drugo, treba da pogleda u Allahovu vjeru, da vidi kako, šta je došlo u Allahovu vjeri, koji je savjet smjenca upustva da se taj problem riješi. Ako nema on znanja, da se obrati učenim, da se obrati učenim ljudima. Dakle, treba da sabura dok ne pronađe rješenje. Jel? da dakle potraži rješenje, da se posavjetuje. Poznato je je li kada se desi neposlušnost od strane žene, je li kako se žena savjetuje, li kako se žena popravlja. Jedan iz njene poruci, jedan iz tvoje poruci ili prije svega da ti savjetuješ ili da se odvojiš nakon toga u postelji, ali dakle sve ovo nakon što kod tebe prevlada mišljenje da će koristiti. Ni za jednom od ovih metoda ne bi trebao insan da posegne ako vidi da neće koristiti da je ostavi u kući, da on negdje ode drugo, ne. Dakle, ako vidi da će koristiti ta metoda, onda. Ako vidi da ne koristi metoda, ne bi trebalo posjegnuti za, za njom. Ali, inša Allah, čovjek ako bude tražio suprugu koja se boji Allaha, i nakon toga, nakon sklapanja braka bude nastavio sa njenim vjerskim odgojem na kraju vidjet ćemo dakle i ovo što sam spomenuo i mnogo drugo što nije spomenuto svi mi to manje više znamo ovo je samo podsjećanje. Na kraju vidjet ćemo da u braku naše odnose regulira bogobojaznost. Šta je ženama? Pa su ravnodušne sprem hadisa muž ti je džennet ili džahennem? Halo, to nije mala stvar. Dakle, da zbog muža možeš otići u džennet i uživati u džennetu koji je vječan. Nema više smrti. Ili možeš vječno boraviti u džahennem, goriti, kažnjavati se i šta je nama pa nismo svjesni hadisa najbolji od vas kod Allaha najbolji od vas kod Allaha jesu oni koji su najbolji prema svojim ženama vidjet ćemo na kraju da se sve vraća na Bog bojaznost na strah od Allaha subhanahu wa ta'ala ali dakle uglavnom u većini situacija strpljenje je što mila majka pitanja nije vezano za tijelo, znači čovjek je stradu, ne znam koji zemlji na, na zapad. pa će dobiti ili dobio neko oštetu, znači zato, ja smije ovom iskoristio, na primjer, za, za, za, za vatinu, na primjer, neki hajs. Još ono može. Može. Može.